Genesis chapter 1, verses 6 through 8. ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל לרקיע. ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני.